aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. Septynis angelus, turinčius septynes paskutines negandas, nes jomis įsibaigė dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su dievo arfomis ant stiklo jūros – Jie gėdojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatie ir negerbtų tavojo vardo, juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidų prieš tave nes paaiškėjo tavo teisų sprendimai. Paskui aš regėjau, atsidarė liudijimo padangtės šventikla danguje. Ir išėjo iš šventiklos septyni angelai su septyniomis negandomis. Jie buvo apsivilkę tyrą spindinčią drobę ir persijuose per krūtines aukso juostomis. Viena iš keturių būtybių – padavė septyniems angelams septynis aukso dubenis, pilnus gyvojo per amžių amžius Dievo rūstybės. Šventikla prisipildė dūmų nuo Dievo garbės ir galybės, ir niekas negalėjo įžengti šventiklon, kol nesibaigs septynių angelų septynios negandos.